Radio Marija Latvija – patvērums Dievā 24 stundas diennaktī. 25 eiro ziedojums palīdz mums apmaksāt telefonu un interneta sakaru studijā par vienu dienu. Palīdz mums būt pieejamiem. Ej uz mājaslapu rml.lv slīpsvītras ziedo un ziedo šim mērķim. Šis raidījums var izskanēt pateicoties klausītāju ziedojumiem. Paldies par tavu atbalstu! Priestera viedoklis Saruna par sabiedrības aktualitātēm un procesiem un kā tos saprast no kristīga viedokļa. Sveicināt, sveicināt, rādam arī klausītāji šeities priesteris Jānis un raidījums priesteri viedoklis šajā reizē atkal ar priesteri Dmitriju. Sveicināts! E, čau, čau! Sveicināti, klausītāji! E, milzīgs paldies, ka varēja pieslēgties šajā reizē arī, un, protams, atkal par aktualitātēm, un aktualitātes ir dažādas, varbūt tās neviena nešķiet tik ārkārtīgi uh, nu, izlecoša, bet tomēr ir dažādas un, diemžēl, arī traģiskas aktualitātes. Bet varbūt tā sākam ar to, kas tev ir bijis tā aktualitāte šajā periodā? Nu, protams, ka uh, pirmā lieta, par kuru mēs jau pēdējā laikā runājam, es domāju, ka tu esi par to arī domājis, tas, protams, maza Andreja nāve uh, Rezeknes rajonā, kad uh, maz bērniņš izgāja ārā no, no mājām un viņu izdevās atrast tikai vairākas stundas vēlāk, kad jau bija, nu, jau pa vēlu. Mm Jā, un, protams, tā ir, tā ir ziņa, kas satricināja, manuprāt, visus, kas šo ziņu lasīja. Un, un e, noteikti rodas jautājumi, vai nevarēja šo lietu kaut kādā veidā novērst, vai varēja būt savādāk. E, protams, ka pirmā lieta ir lūkšana. E, kad es uzzināju, es uzzināju par to, ka viņš vēl tiek meklēts, un, protams, ka arī tajā laikā es lūdzos gan par viņu, gan arī par visiem, kas viņu meklēja. Nu, diemžēl sanāca tā, ka sanāca. Bet uh, tas man lika mazliet arī padomāt uh, par līdzīgām situācijām, jo noteikti tas nav pirmais gadījums, kad bērns uh, aiziet no mājām, uh, varbūt vecāku, vecvecāku neuzmanības dēļ. Bet tas man lika padomāt vēl par vienu lietu, jo laiku pa laikam mēs arī dzirdam uh, par tādiem gadījumiem, kad atkal mazam bērnam tur uh, laikam neiziet karte, autobusa iekāpjot vai nav biļetes un uh, un vai šoferiem viņš būtu jāizsēd, jāizsēdinā vai nē, un pēc tam rodas lielas diskusijas un tā tālāk. Un man šķiet, ka nu, pirmām kārtām e, mums patiešām, jā, nu, es negribu būt tas, kurš tagad mentoriski visus mācīs, protams, bet pirmā lieta tas, vai mēs esam uzmanīgi viens pret otru. Jā, vienam, pirmam kārtām, protams, kā attiecību uz bērniem, jā, jo uh, e, ir īpaši ma mazais bērns, kad viņš neapzinās, uz kurieni viņš aiziet. Uh, Eh, vai mēs esam atbildīgi par viņiem, vai mēs esam spējīgi būt elastīgi arī lēmumu pieņemšanā. Ja, jo varbūt mazliet apstāties no šīs traģēdijas. Es atceros, kad kārtē reizi parādījās, laikam pagājušajā gadā, uh, eh, sižete uh, kādā no portāliem, ka atkal kāds vadīt šoferis neizsēdināja bērnu vai nepaņēma viņu līdzi, uh, lika palikt uh, pieturā. Uh, man vienmēr, vienmēr rodas jautājums, uh, kā var paskatīties uz šo situāciju no otras puses. Jo uh, skaidrs, ka arī pašam šoferim, kurš pilda arī bieži vien arī konduktoram pienākumus autobusos, ir skaidra instrukcija, ka ja pasažieriem nav biletes, tad tu nevari viņu paņemt. Tas ir viens. Ja, un katrs no šoferiem apzinās, ka viņam, ja es nemaldos, būs arī sots ja, par to, ka, ja gadījumā atnāks kontrolē, viņu kontrolē, tad izrādīsies, ka ir Eh, pasažieris bez biļetes, nu, šajā gadījumā tiek sodīts arī pats, kas pilda konduktora pienākumus. Un, manuprāt, līdzīgu šo situāciju elastīgi varētu izsnākt ļoti vienkārši. Ja tas, kurš ir šī konkrēta vadītāja priekšnieks, viņam pateiktu, es ņemu atbildību uz sevis, ka tu šo bērnu vestu pat bez biļetes. Man šķiet, ka ar šo vienu teikumu šī problēma būtu vienkārši atrisināta. Un to es uh, saucu par elastīgumu lēmumu pieņemšanā. Jo no vienas puses, protams, ka nedrīkst ņemt pasažiera, kuram nav biļetes, bet šajā konkrētajā situācijā to varētu darīt. Uh, es zinu, ka es neesmu jurists, bet es zinu, ka uh, kanoniskajā, uh, kanoniskajās tiesībās, kanoniskajā tiesību praksē pastāv tāds jēdziens kā epikēja. Uh, es atļaušos paskaidrot, jo dot, uz doto brīdi man nav pie rokas kanonisti, kas varētu to izdarīt, tāpēc izdarīšu to pats. Um, Epikēja tas ir jēdziens, ar kuru mēs nozīmējam sekojošo uh, situāciju. Ja likumā ievērošana nesīs vairāk kaitējuma nekā atkāpšanās no šī likuma, tas nozīmē, ka objektīvo attaisnotu iemeslu dēļ uh, Eh, cilvēks pats var atkāpties no likuma ievērošanas. Es zinu, ka eh, laicīga juridiskajā praksē epikēja laikam nefunkcionē, cik man ir zināms, bet kanoniskajās tiesības gan. Un vai nevarētu šo epikējas gadījumu pielietot arī tādo, tādos gadījumos, kad atkāpšanās no likuma ievērošanas eh, nesīs lielāku labumu? Jā. Protams, tas var būt arī par iemeslu pārspīlējumiem dažāda veidā. Uh, Bet konkrēti runājot par bērnu autobusu biļetes trūkumu un tā tālāk. Un man šķiet, ka līdzīgi gadījumi mums palīdz būt uzmanīgākiem viens, uzmanīgākiem viens pret otru, lai novērstu iespējamas traģēdijas. Ja. Uh, tas pats pavisam nesen vecmilgrāvis, tas ir daļa, tas ir pil, Rīgas pilsētas daļa netālu no turienes, kur es dzīvoju. Es dzīvoju plakciemā, kādreiz pie tur piedzimis. Uh, atkal klīda bērns piecu gadu vecumā bez kurpītēm, ja es nemaldos. Nu, labi, ka jā, cilvēki jā. pamanīja un izsauca policiju. Ja? Un tiešām atkal tā ir uzmanība un elastīgums, ja? lai novērstu iespējamas tragēdijas. Es nezinu reizeknes e, šīs tragēdijas nianses. Ja? Noteikti es pieļauju, ka nebija nevienam kaut kādas ļaunas gribas nogalināt bērnu. Ja? Bet tragēdija tomēr notika. Uh, ja mēs būtu uzmanīgāki, ja mēs būtu elastīgāki, man šķiet, ka tas, tas no kristīga redzes punkta, protams, mana subjektīva viedokļa redzes punkta, tas ir tas, kas varētu ļaut novērst daudz traģēdiju. Nu, tas ir tāds labs, labs princips, nu, prin, par ko arī, manuprāt, visu šo tradē, traģēdiju kontekstā šat tad runā, nu, kaut nedaudz cilvēcības. Uh, vai tas būtu pret bērnu vai vecu cilvēku, kurš varbūt tās nomaldījies un tā tālāk. Bet arī šeit ir parādījusies tieši šī bērna divgadīga Andreja, bojājas gadījumā ir parādījusies ar tādu informāciju, es saprotu, ka vēl līdz galam nav apstiprināta, bet par to, kad varēja būt gan māte, gan vecmāte alkohola reibumā. Nu, kad vienmēr sakot piedzērušās un neizsekoja līdz, kur pazuda maz bērns, un tad, kad jau mhm pamanīja, eh, diemžēl, kamēr atrad jau bija par vēlu, bet eh, eh, <laughs> un, un ļoti labs veids, kā tu paskatījies uz to lietu, bet es tā pie sevis domāju, nu, tā, kad tu lasi šitādus, šitādus stāstus, un šis jau arī nav vienīgais, kur alkohols ir bijis par problēmu, tad dažreiz tā šķiet, par ko arī tā ņemšanās saimā uh, Eh, nespējot pieņemt stingrāku regulējumu arī alkohola lietošanai. Es pieļauju, ka šis gadījums varbūt tās arī netiktu atrisināts ar, ar to, ka tur ierobežo laiku saut, eh, veikalos un tā tālāk, bet, eh, bet tomēr dažreiz šķiet, nu, ar vienu labu gribu vien nepietiek, lai lietas mainīt, kad ir jābūt arī kaut kādai sistēmai, pie kā ir jāstrādā, kuru var izveidot, lai mēģinātu ierobežot vismaz. Uh, nu, šeit es pat pieliktu klāt, ka uh, vienmēr eh, arī ar pašiem aizliegumiem jau tālu netiksi. Ja? Nu jā, tur eh, arī. Jā, jā. Man, man paralēli rodās atkal šī diskusija par to, lai sodītu kādu, kurš pārkāpa ātrumu par vienu kilometru, pat sākot no pirmā kilometra, vai ne? Vai novērsīs um, ehm, avārijas ceļos. Jā. I, ir kaut kādi statistiskie dati, kas atkal liecina par to, ka tas ir kā palīdzot, bet vienmēr man šķiet, ka vienmēr tā ir kompleksa problēma, Un man šķiet, ka šeit jās no audzināšanas, jā, lai, lai cik patētiski tas neskanētu, tādas morālas audzināšanas, lai būtu, lai tas, ka tu esi uh, piedzēries, jā, un uh, e, teisi varoņdarbus, jā. Es, es gribu, lai mani pareizi saprastu, jā, bet es došu tagad vienu piemēru, kas daudziem varbūt liksies vai pat kaitinās kādu, bet nu, man vienkārši cita nenāk prātā, jā. Es atceros, kad es biju mazs, uh, es vēl pie tie padomju laiki bija, protams. Bet es atceros, kad es biju mazs, es redzēju tādus plakātus, kas kaunināja tos, kas ir piedzerušies. Ja? Ka, kaut arī dzēra, protams, ka dzēra un tur ne, nepievēra uzmanību, bet vismaz tā no, tas nodoms, ka būt par piedzerušo un, un tur kaitēt sabiedrībai, tur darīt kaut kādus brīnumdarbus vai varoņdarbus, ja? tas bija vienkārši nepie, nu, vismaz cilvēku saudinājusi to, lai cilvēks, lai tas būtu vismaz nepieklājīgi. Jā. Bet, ja mēs paskatīsim uz šodien uz sabiedrību, uz vīriešu sarunām, jā, un man gadās, jā, ka, ka cilvēks ne tikai piedzerās, ka vēl kaut ko sast, sastrādājas un vēl lepojas ar to, jā, ka varoņu darbi dzerumā vai braukšana dzerumā, tas ir kaut kas tipā kā gandrīz kā nu, varoņdarbs, ja? un vēl policija mani nepamanīja, vai es aiz, nu, aizbēgu, protams, nesanācu, bet nu, e, es pabraucu garām un viņi ne, nepamanīja. Ja? Un šeit mēs varam plašāk pateikt, cilvēks izdara kaut ko neīpaši labu, neīpaši godīgu, ja, un uh, viņš netika noķerts. Tas bieži vien mentalitāte tiek uztverts, ka tas ir norma, ja, tas ir ok, tas ir varoņdarbs, bet atkal no kristīga redzes punkta uh, darīt ļaunumu pat paslēpus, ja. Mēs saucam to grēka kategorijās. Tā ir lieta, par kuru kauns runāt, un vienīgais, kam to arī pateikt, ir iesties konfesionālā, lai izdiktēti, izdiktēties. Ja. Un man šķiet, ka šeit mēs ejam uz to pusi, ka nu, esam aicināti, ja, lai mēs kā baznīca iedalītos sabiedrības audzināšanā uh, šajā moraliskajā sfērā. Ja, ka mums jābūt par autoritātēm. Tas, ka mums tas slikti sanāk, <laughs> tas vēl kārtējais jautājums un kārtēja problēma. Bet ideālā gadījumā tas būtu tam tā, tam tā būtu jābūt, ka mēs mēģinam audzināt cilvēkus uz atbildību, uz Eh, ļaunuma nedarīšanu, uz nelēpošanos ar, ar ļauniem darbiem un tā tālāk. Nē, nu viens ir arī, kā tu saki, ka tas nevienmēr labi izdodas, bet otrs arī, ka šī brīža nu, kontekstā, manuprāt, baznīcai arī tiek liekta jebkāda iespēja. Nu, varbūt tās jebkāda ir gluži eh, par skaļu teikts, bet, eh, bet nu, ka tā baznīca ne tikai tas, ka pati dažreiz pakrīt uz visādām šitādām lietām, bet arī uh, Eh, arī, kad, diemžēl, eh, nu, sabiedrība vairāk nepieņem baznīcas to autoritātu un morālās tiesības arī kaut kā, mhm. eh, nu, mācīt, formēt, veidot sabiedrību. Redziet, kā šeit atkal monēta ar divām pusēm. Jā, jo no vienas puses cilvēks, kas iejaunojas, viņam ir tiesības to pateikt. Jā, bet arī ir tie, kuriem tas skaitētu, ka vai kādiem tas nepatiktu, un tas ir labs arguments. A, kas tu tāds esi, ka tu mani mācīsi? <laughs> Jā, jo, un, un šeit varbūt arguments būs ne tādā, kā mēs, kā garīgnieki, kā arī klosteru ļaudis, neesam savu uzdevumu augstumos, jā, bet arī Eh, tas ir labs arguments vispār neklausīt. Jā, bet tas nenozīmē, ka, tas nav, jā, ka mums nav jārunā. Es saprotu arī no tāda politiska redzes punkta, ka baznīca nav īpaši labs tāds politiskais um, sabiedrotais, jā, jo mums ir skaidri morāli orientieri, orientieri jā, un ir dažas partijas, ar kurām mums vienkārši nav paceļam. Jā. Un, protams, ka tādas partijas būs ieinteresētas, lai pabīdītu baznīcu malā no, no uzmanības centra, ja, izmantojot ļoti dažādus argumentus. Ja. No otras puses, mēs taču saprotam, ka nu, okay, jau nav tik lielas teikšanas kā 90. gados, ja, un baznīca vairs nav uz virga Latvijā vismaz. Ja. Bet tomēr ir cilvēki, kas, ir, kas pievērš uzmanību baznīcas balsī, kas pievērš uzmanību tam, ko mēs mēģinām mācīt vismaz, ja, kurš, kuriem uh, dieva dotais likums atkal varbūt, lai tas neskanētu patētiski, tas ir tiešām likums balstoties uz kura cilvēks vēlās dzīvot. Ja? Tam mēs dodam, ka mēģinam dot, negribu teikt dodam, mēģinam dot morālus orientierus. Ja? Tā kā atkal šeit mēs <laughs> iebraucam tādā ļoti komplicētā sarežģītā situācijā. Nē, nē, bet tavs, tavs, eh, tava vēsts ir, ka neskatoties uz to, ka uh, varbūt tās nav viegli, jo kaut kādi apstākļi liedz baznīcai, tomēr palikt baznīcai uh, uzticīgai un, un darīt to, kas ir eh, paredzēts ar tiem morāls orientieriem. Priestries Ilmārs savā, ja es nemaldos, primīcijas eh, kartītē, viņam taču bija nesen 20 gadi priestrība, Ilmār apsveicam tevi, ja tu mūs klausies, jā, jā, eh, jā. bet viņš bija uzrakstījis bēdā man, ja es nesludinātu evangēliju. Ja, tas ir apakstļa Pāvela citāts. Un man šis citāts, citāts ļoti patīk, un man ļoti uzrunā ja, un iedvesmo. Jo bēda man, ja es nesludinu, pat ja man neviens neklausās, ja, jo varbūt kaut viens, ja, un pat ja neviena, ja, bēda, ja es nesludinātu. Un nav taču pārāk rakstīt, bēda, ja, bēda, ja mani neklausās, ja, ne. bēda, lai es nesludinu. Ja. Tā kā šeit mēs nevaram distancēt sevi, atbrīvot sevi no pienākumā sludināt un mācīt Pat ja eh, kāds neuztver mūsu kā autoritāti, pat ja kāds iejaunojas ja, no priestera, no, no bīskapa, no, no garīdzniekiem, no klosterļaudīm, no parastiem ticīgajiem. Nu jā, tā ir. Eh, varbūt tās pārlecot nedaudz uz citu tematiku, nezinu, vai pamanīja mhm. par to, kad eh, tas sižets vēl, es saprotu, nav iznācis aizliegtā paņēmiena sižets par Aha. to, ka priesterim tā kā šantažē, lai, lai dabūtu naudu, uh, Uh, mm -hmm. tur draud, kad eh, izstāstīs kaut ko tur policijai un, un, un tā tālāk. Nezinu, kas tur īstenībā līdz galam ir, uh, tikai ehm. cik tajā mazajā tādā klipiņā. Uh. Es atzīšos, ka, ka šo to zinu, bet es arī pagaidīšu, kam ir izviesta sižete. Bet uh, es zinu, ka, uh, nu, es taču zinām, ka pa priestri Andrē, ja iet runa par jā, Andrē, jā, jā, jā, jo tas sižetā parādīs, tāpēc tas nav nekas noslēpums. Bet, uh, kad viņam šī e-pasts bija atsūtīts, viņš arī pārsūtīja šo e-pastu, parādīja pārējiem priesteriem, un es šo pašu e-pastu biju lasījis. Ja. Aha. Es negribu atklāt arī noslēpumu, kas, nu, tas nav mans noslēpums, tāpēc, laikam, es nedrīkstu arī to darīt. Bet nu, būtiski bija tas, es zinu, ka tu kā, it kā darīji kaut kādas ļaunas lietas, un es pastāstīšu visiem, un lūdzu samaksā uh, eh, 10 tūkstošus eiro laikam uh, kriptovalūtā. Jā, un tur pat norādīts ir kripto, uh, kriptomaciņš, jā, uz kuru būtu jāpasūta šī nauda. Gan, un es atceros viena frāze, kur es laikam drīkstu pateikt, jā, e, gan jau tev vēl saziedos. Jā, gan jau cilvēki vai babiņas tev saziedos, bet kaut kā tāds bija formulējums. Jā. Un, jā, un godīgi sakot, līdzīgs gadījums liek man arī domāt, ka priesteris arī ir neaizsargāta persona. Ja? Jo no vienas puses, eh, kad mēs kā priesteri darām nedarbus, ja? lai neskanētu tā nesmuki, darām nedarbus, eh, tad uh, sabiedrība arī ir pienākums no mums pieprasīt, un mums jānes atbildība par nedarbiem. Bet no otras puses, uh, tas pats var kļūt par rīku, lai vērsties pret priesteri, kurš varbūt nav izdevīgs, nav ērts, vai vienkārši uh, mantisko nolūku dēļ. Ja? Vienkārši, lai Uh, lai viņu iebied, iebiedēt pat to, kurš neko nav darījis, lai, uh, lai vienkārši viņam izdarītu pāri vai nopelnītu. Ja? Un šeit atkal ir tāda problēma, ka es vienmēr saku, ka taisnīgumam jābūt taisnīgam. Ja? Tas nozīmē, ka taisnīgam jābūt taisnīgam arī attiecībā uz priesteri, kurš varbūt tika pieķerts pie kaut kādiem tur nedarbiem, īstiem vai ne, vai, vai varbūt šķietēji to darījis. Mēs zinām to divus slavenus gadījumus, neslavenus gadījumus Latvijā, jā, kad divi priesteri tiek apsūdzēti, yeah, yeah. un tur pirmā instance ir um, vienu priesteri atzinusi par vainīgo, bet nu, tur process tomēr turpinās, ka vēl viens priesteris vēl pirmā instance nav atzinusi par vainīgo. Un ir zināms arī sabiedrības spiediens, Un es nezinu, kā funkcionē līdz galam tiesu sistēma, bet es pat biju rakstījis savā, mm, savā nu, pateiksim, blogā, <laughs> jā, savā laikā, ka man personīgi, lai tik neviens neapvainojas, es nevaru pateikt, ka es pilnīgi uzticos arī tas tiesību sargājošām iestādēm. Jā, tāpēc, ka tur strādā cilvēki, mm. tāpēc, ka viņi pieņem lēmumus arī paši skatoties ziņas un emocionālā sastāvdaļa ir ļoti būtiska mūsu lēmumu pieņemšanas daļa. Uh, un ka šie lēmumi arī var būt netaisnīgi. Ja? Jo cilvēks vienkārši negribēja pamanīt kaut kādas nianses. Mēs taču cik daudz reizes zinām, ka daudzi cilvēki ir apsūdzēti netaisnīgi, ja? un pēc tam, kad notiek padziļināta izmeklēšana, tad atklājas, ka, ka nav, nav vainīgs. Slavenais kardināla mūžīgo mieru Pella gadījums Aust Austrālijā, ja? ka visas tiesas atzina par vainīgo, bet, kad iedziļinājās, izrādās, ka poli, nu, tā, cik es lasīju, protams, ka man nav pienā, pieejami visi dokumenti. Tā izrādās, ka policistiem vienkārši ļoti gribējās uh, eh, kārtējos paaugstinājumus, ja, un viņi darīja visu, lai kardinālu apsūdzētu. Galu galā izrādās, ka viņš nav vainīgs, ja, uh, eh, un tika attaisnots, bet pavadīja arī laiku cietumā. Ja, tas ir, protams, skaļš gadījums, tas ir kardināls, ja, bet cik ir tādu gadījumu, kad netaisnīgi apsūdzētie priesteri arī cieši. Ja. Un tāpēc atkal tas ir kliedziens pēc taisnīguma ja, pēc taisnīguma visos līmeņos, lai tas, kas izdarīja noziegumu, saņemtu savu sodu, bet tas, kas neizdarīja, lai tiktu attaisnots. Ja. Un tas ir prasība valstī. Ja. Bet nu, mēs zinām, ka birokrātija ir birokrātija, ja, un nevienmēr sanāk eh, arī taisnīgi. Nē, nu jā, bet nu, tie, es domāju, ir tādi svarīgi būtiski aspekti. No nu, vienas puses, protams, nu, tie sistēmas uzticamība un jā. kā mhm. to panākt. Un, jā Un, un tas, eh, ko tu saki, tā emocionālā puse, kad arī tiesnesis galu galā ir eh, cilvēks un, un viņš eh, varbūt tās tad emocionāla spiediena rezultātā, kad ir jāpanāk taču taisnība un jānotiesā kāds šādā lietā um, palaiž, nu, kā teikt, nevis palaiž garām, bet es tā sapratu, kad vienkārši tendenciozi nointerpretē uh, faktus, kas principā var gan uz vienu, gan uz otru pusi inter, mm, tikt Jā. interpretēt vai vispār Protams. nepasaka neko uh, uh, pēc būtības. Nu, es pieļauju, ka arī <clears throat> mums te ir, ir lietas, kur arī uh, grūti ko pierādīt, bet gribas uh, emocionālu taisnību panākt un, un iespējams uh, sliecas domāt uh, citādāk vai... Jā. Nu jā, nu tas jā, bet, uh, bet jā, man, man arī šķiet uh, tas aspekts par uh, Eh, par priesteru drošību, jo es atceros, ka pirms eh, gada diviem, kad, eh, kad es to drošības kursu organizēju, tad man šķiet viens vai divi priesteri privātā arī tādā sarunā teica, jā, bet nu, ļoti labi mēs tagad par visādām drošībām te runājam par priesteri drošību, ka pie viņa var atnākt uz baznīcu, un es tā saprotu, ka tā arī ir bijis atnākt uz baznīcu bez maz vai dāma uzmāces, uh, bet viņa vēl būs tiesības paziņot, ka priesteris ir vainīgs pie visa kā, un, nu, un tev nav, un tevi uzskatīs jau uzreiz par nu, bezmaz vai noziedzinieku, pat, pat ja tā tas nemaz nav. Nu jā, un, un atkal tā, tā delikātā situācija, kā tiešām parūpēties par, uh, nu jā, jā. Nu, par savu drošību arī. Par savu jā. drošību, nu tāda. Jā, bet atkal, atkal šeit nevar pārspīlēt uz otro pusi, <laughs> jā, ka es vispār nevienu nepieņēmu ārpus uh, uzņemšanas laika baznīcas kancelējā. Jā. Tas varētu var e, pilnīgi birokratizēt arī priesteru kalpošanu. Tas vienmēr ir ļoti grūti, jo es varu pateikt par sevi, ka es esmu ciemos pie kaut kādām ģimenēm, jā, un tur ir bērni, jā, un bērni tevi neuztver par ienaidnieku, jā, bet arī ar tevi grib spēlēties. Un, uh, un e, pievērst savu uzmanību, kāds jauns cilvēks atnācis, jā, vai grib sēdēt uz ceļiem. Uh, nu, man ir ļoti nērti Ja, jo no vienas puses saprotu, ka vecāki man uzticās, jo mēs esam draugi, ka es neesmu tas cilvēks, kuram interesētu ja, šī, šie noziegumi. Bet, nu, zinot visu šo backgroundu, jau kas notiek, ja, un priesteri, kuri tika piekrita, es ļoti tā, turos pa gabalu jā, no, no bērniem. Jā, pamāta rociņu, paspiest rociņu, bet ne, nespēlējos. Jā, jo, jo tas notiek gandrīz kā pašcenzūra, pašdisciplīna jā, un varbūt pat pārspīlētā. Mm. Eh, bet nu, nu, tāda realitāte mēs dzīvojam. Jā, un vienmēr ir nepieciešama tā gudrība, um, uzmanība un elastīgums katrā konkrētajā gadījumā. Vai ne, un atrast to. Uh, ļoti jauki, ejam mazā muzikālā pauzītē, un tad atgriezīsimies, lai noslēgtu tad ar šo uh, raidījumu uh, priesteri viedoklis kopā ar priesteri Dmitri. Pēc maz mirkļā esam atpakaļ. Sveicināts, sveicināts, rādījumā arī klausītāji. Šeit es priesteris Jānis, raidījums priesteru viedoklis, un šajā reizē kopā ar priesteru Dmitriju. Uh, paspējām parunāt par diezgan nopietnādām un pat sāpīgām tēmām, uh, bet laikam jau tāda ir tā, <laughs> tā uh, ziņu vide, kur daudz vairāk tieši tāda negatīvā tiek likt iekšā nekā pozitīvā. Un, un vēl viena lieta, kas man, man vismaz gribētos varbūt pat tādu komentāru dzirdēt, uh, kārtējā reize, kad tiek vākt ziedojumi uh, slima cilvēka ārstēšanai, un šajā gadījumā 20 gadnieka asins vēža ārstēšanai, kurai valsts nav piešķīrusi kompensāciju, lai varētu to izdarīt. Tad tu tā vienmēr klausies un pie sevis domā, jā, nu ir jau labi mums valstī, bet tā, kad šitādas ziņas tu saņem, tad, eh, tad vienmēr tā kā drusku, oh, atkal, atkal jau kaut kas. Ceru, ka ne birokrātija patraucēja, lai palīdzētu. Nu šeit, jā, redziet, atkal neesmu jurists, bet es saprotu no nu, vienas puses valsti, kas nevar funkcionēt ārpus juridiskām, uh, juridiskas realitātes. Jā, un, ja, ir, ies, ja nepastāv juridiski tāda iespēja, lai atbalstītu un palīdzētu uh, arī šim, es redzēju šo gadījumu, jā, protams, uh, ka, lai pas, palīdzētu šim cilvēkam, lai viņu ārstētu, lai finansētu viņa ārstēšanu. Uh, Eh, tad, protams, saprotu no vienas puses valsti, bet jāskatās arī no otras puses, manuprāt, ka likumus pieņem cilvēki un eh, bieži vien eh, šī juridiskā sistēmā katrā valstī ir tik sarežģīta, ka nav iespējams pamanīt visas nianses. Bet tas nenozīmē, ka mums nav tiesību un pienākumu pat pieprasīt no tiem, kuri balso saimā vai ministru kabinets, kuri pieņem savus rīkojumus, lai, lai galvenās mērķis būtu cilvēks. Jo, pateikšu, pa, pacelsimies tādā meta līmenī. Ja mēs uzdosim jautājumu, kas ir primārs valsts vai cilvēks, no katoliskās uh, sociālās mācības redzes punkta primārais ir cilvēks. Ne cilvēks pastāv, lai pastāvētu valsts, bet valsts pastāv, lai cilvēkam dot iespēju attīstīties, dzīvot, realizēt savu aicinājumu, runājot mūsu teoloģiskajās kategorijās, un aizsargāt viņu. Ja, un, ja gadījumā valsts pārstāj šo funkciju izpildīt, ja valsts pati par sevi kļūst ideoloģija, e, vai valsts ideoloģija kļūst par pastāvēšanas mērķi, ja, tad šajā gadījumā valsts zaudē e, savas eksistences uh, iemeslu. Ja, un tādā gadījumā teoloģiski mēs varam uzdot jautājumu, vai tāda valsts, tāda valsts drīkst pastāvēt. Ja, ja, un, un kad uh, tad mums saka, ka jābūt tieši valstī pirmajā vietā, es nekad netiekrītu. Ja? Un šis konkrēts gadījums parāda, vai, vai mēs kā pilsoņi, un ir īpaši tie pilsoņi, kuriem ir uzticēta vara, vai viņi patiešām rūpējas par ne, iedzīvotājiem, par tiem, kas viņu rūpēm ir uzticēti. Ja? Jo man ļoti uzrunā vārds ministrs un ministrants, ja? jo, jo ministrants tas ir kalpotais pie altāra. Abi divi vārdi E, ņem savu avotu no latiņu vārda ministrāre - kalpot. Ja? Līdz ar to jau pats vārds ministrs, tas nozīmē, ka tu esi tam dēļ domāts, lai kalpotu tautai. Un šeit mēs, protams, varam pielietot šo iedzinu arī pie deputātiem ja? un pie visiem ierēģiem, kuri, kuri rokās ir kaut kāda vara. Mēs lūdzamies par viņiem e, arī dievkalpojumos. Ne tāpēc, lai viņam glaimotu, ne tāpēc, lai viņam būtu veselība, patīk pat cik to pieprasa mūsu tuvāk mīlestība, bet mēs lūdzamies, lai viņi pirmam kārtām kalpotu eh, tautai, kalpotu iedzīvotājiem. Un tāpēc šis konkrēts gadījums pat parāda, ka, ka sistēma kaut kur, kaut kas notika ne tā, kaut kas sanāca greizi. Jā, jo, uh, nu, ja mēs atkal paskatīsimies uz tiem nelaimīgiem Baltikiem, <laughs> jā, nu, tad redzēsim, ka, ka tiešām nu, nauda aizplūst ne tur, kur vajadzētu. Jā. Nu, tā ir mana kritika, protams, es atļaujos to darīt, bet nu, es tā to redzu. Nē, nē, un, un, un es arī domāju, ka ir e labi ar kādreiz nokritisēt. Nu es tā pie sevis arī, protams, domāju, e pieļauju, ka ir, ir jau e arī galu galā godīgi un taisnīgi un tiešām centīgi arī deputāti un valsts uh, vīri un okay. ierēģi, kas cenšas, lai būtu vislabākais, bet, bet, <laughs> bet dažreiz, jā, uh, ik pa brītiņam dzirdot šādus aicinājumus iedot, tad eh, tu tā, nu jā, kas, kas patiesībā notiek un par ko mēs domājam, bet man liekas tāda liela kritika ir kopumā tādai latviskajai domāšanas veidam vai mentalitātei, kur, kas manuprāt arī ir diezgan birokrātisks un diezgan tāds nelokams vismaz kaut kādā uh, mērā, kad ja, ja nav atļauts, tad es, es nedomāšu, es izpildīšu kā burts mani pavēlējis un viss neiedziļināšos tajā lietā, un, un man šķiet, to var redzēt dažādākos aspektos un, un, un, un vietās, ik pa, ik pa brītiņam tas tā kā izla, izlauž šārā. Es varu iemest cerības sēklā tajā visā, to, protams. Uh, dikti gribējās, jo gribas noslēgt ar kaut ko labu arī. Yeah. Jo, redzi, šeit ir tā, mēs redzam sistēmas nepilnību, mēs to pakritizējām. Bet tā lieta, ka cilvēki ziedo, ka ja pastāv cita iespēja, ja sistēma nedarbojas, pastāv citi, citi veidi, kā vismaz mēģināt palīdzēt gan šim cilvēkam, gan arī pārējiem, kuriem vajadzīga palīdzība, ka ir tādas iespējas, kad, kad mēs ziedojam, ja, kad mēs varam uh, citāda veidā palīdzēt, ja valsts uh, neizpildīja to, ka, ka, kas, viņam, bija, kas viņai bija jāizpilda. Tā kā tas dod cerību, ka mēs mēģinam darīt savādāk, ja, ka par spīti realitātes nepilnīgam uh, nepilnībai. Mēs, kā kristieši, ne tikai kristieši, esam spējīgi lab darīt labu, labus darbus par spīti tam, ka valsts un pasaule nav pilnīga. Un tas, ka cilvēki ziedo, ja, un laiku pa laikam parādās arī taču informācija, ka ir saziedojuši, ja, ka tagad ir pietiekami, paldies, ja, un cilvēks brauc ārstēties. Tas arī dod cerību, ka mēs esam spējīgi tikt galā arī ar šo problēmu. Jā. Nu, nu <laughs> nav nu, labi, tā, ka... ja tajā piedalītos valsts, jā, bet, nu, <laughs> nav tā, ka mums ir pilnīgi, valstī, jā. nu, jā, nav, ka mums pilnīgi e, bezjūtīga <laughs> sirds ir, tas arī jā. gan laikam tiesa, vai ne, e, un, mhm. un, un novērtē tiešām to alternatīvo veidu, kas tiek atrasts par spīti mhm. E, valsts kaut kādām birokrātiskām ķibelēm, kas liedz saņemt šo palīdzību. Jā. Mhm. Bet nu arī pieļauju, ka tas nebūtu nav tik grūti, nav tik viegli atrast visur un vienmēr pietiekoši līdzekļus. Un tagad vēl nesen, kā arī man šķiet, vai šodien nepamanīju ziņu, kad aizsardzības ministrs paziņo, ka vajadzēs vēl vismaz pusi miljārdu atrast budžetā, lai aizsardzībai novirzītu un, un tādām lietām, tā es tā domā ārprāts mūsu ekonomika buksē, bremzē, ja, ja neiet atpakaļ gaitā, uh, un visu laiku izdevuma aug, tad pilnīgi noteikti, kad, eh, nu jā, daudz ko vajag pārskatīt un pārdomāt. Jā, slavenais jautājums, kas ir, svarīgs, kas ir svarīgāks, eh, drošība vai brīvība? Jā. Apmēram stupus, bet par to šodien noteikti nerunāsim. <laughs> par to ne, eh, bet noslēgumā, es nezinu, vai tev ir vēl kaut kāda doma, ko tu pats gribēji izcelt? Zini, laikam uz doto brīdi, nē, jo tikko, tikko pabeidzu lekcijas seminārā, tāpēc nebiju paspējis padomāt, vēl pie slimnieka paspēju aizbraukt. tā kā, <laughs> piedod, ka tā mazliet spontāni tad šodien mūsu tikšanās sanāca, bet, nu. Nē, nē, viss kārtībā, viss kārtībā, tāpatās arī nu, vienkārši norēģēt uz kaut kādām lietām. Uh, nav jau arī tā, ka man kaut kas ārkārtīgi liels un daudz ir, es tā skatos un ik pa brītiņam pasakoju līdz arī tam, uh, kas notiek Amerikas Savienotajās valstīs un e, slavenais prezidents Trumps kā uzvedas un ko dara. Un viena ziņa, kas nāk no viņa puses, ka diskusijas ar Ukrainu un Krieviju norīso diezgan labi, tā sakot. E, Trumps e, norādot uz to, ka iespējams kāda virzība ar miera panākšanai Ukrainā varētu būt. Varbūt tās tiešām arī īstenosies kaut kas labs šajā gadījumā. Nu, jācer katrā ziņā, vai ne? Protams, es ceru tikai uz godīgu atrisinājumu, nevis uz atrisinājumu, kas būs par kādu, kādu cilvēku ciešanu cieņu, bet tiešām godīgu. Bet, nu, tas jau dieva rokās. Jo nezinu, jo neuztveru Trumpu kā mesiju, tā godīgi sakot. <laughs> Noteikti nē, esmu tālu no tā. <laughs> nu, jā, nu viens ir mesija, tas gan tiesa, jā. Bet... Viens ir tikai vārds, ar kuru mums ir dota pestīšana, un tas nav Donalds. <laughs> tieši tā, tieši tā. Bet, nu, varbūt tās kāds e, cilvēka spēks arī ir vajadzīgs, lai varētu kaut ko pabīdīt uz priekšu. Nu, ja katrā ziņā jācer, Jā. kā būs, to mēs jau iespējams vismaz jācer, kad ātri redzēsim. Uh, tad ar to mēs ar šajā reizē nobeidzam. Laikam arī jāsaka Jā. tev laimīgu ceļavēju uz, uz Romu un uh, nākošajās reizēs, kad jau būsi visdrīzākais būsi jau no Romas pieslēdzies šeit. Jā, jā, es jau, es jau faktiski gandrīz uz čemodāniem sēžu. Bet trešdien mums lidojums projām parīt, un tad jau sākšu kalpošanu tur. Nu, forši, lai tad arī, eh, kā teikt, veiksmīga kalpošana tur. Romai arī ir labi cilvēki vajadzīgi kādreiz, ja? Tā, tas <laughs> ir. Noteikti. Viss, eh, forši. Paldies, paldies. Paldies un uz tikšanos rādījumu arī klausītāju uz tikšanos jau nākošajās, eh, nākošajā raidījumā priester viedoklis. Ar Dievu. Vislabāk. Izskanēja raidījums Priesteru viedoklis – saruna par sabiedrības aktualitātēm un procesiem, kas bija iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies!